قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Sema, njooni nikusomeni aliyokuharimishieni Mola wenu mlezi. Nayo ni kuwa msimshirikishe na chochote. Na wazazi wenu wafanyieni wema, wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya umaskini. Sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao. Wala msikaribie mambo machafu yanayoonekana na yanayofichikana. Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha kuiua ila ikiwa kwa haki. Hayo amekusieni ili miatia akilini. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولم msiyakaribie mali ya إلى ila kwa njia كَبِيسَةِ mpaka afikirie utu uzima na timizeni vipimo na mizani kwa uadilifu sisi hatumkalifishi mtu ila kwa kadri ya uwezo wake na msemapo semeni kwa uadilifu ingawa ni jamaa na ahadi ya Mwenyezi Mungu itekelezeni hayo amekusieni ili mpate kukumbuka wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyoka basi fuateni wala msifuate njia nyingine zikakutengeni na njia yake haya amekusieni ili mpate kuchamgu ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون Tena tulimpa Musa kitabu kwa kumtimizia aliyefanya wema na kuwa ni maelezo ya kila kitu na uongofu na rehma ili wapate kuamini mkutano wao na Mola wao mlezi. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah nabii, waambie njooni nikubainishieni yaliyo haramu ambayo inatakikana mshughulike nayo na mjitenge nayo. Msimfanye yeyote kuwa ni mshirika na Mwenyezi Mungu kwa shirki ya namna yoyote, wala msiwafanya uovu wazazi wenu, bali wafanyieni wema mwisho wa wema. Wala msiwaue watoto wenu kwa sababu ya kukufikieni ufakiri au mnaogopa usikufikieni siku za usoni. Kwani nyinyi sio mnaotoa riziki. Bali sisi ndiyo tunaokuruzukuni nyinyi na tunaowaruzuku wao. Wala msikaribie uchafu wa uzinzi. Kwani huo ni katika mambo mabaya yanayokatazwa. Sawasawa ikiwa jahara au kwa siri asiyoiona ila Mwenyezi Mungu. Wala msiuwe nafsi yoyote aliyokataza Mwenyezi Mungu kuiua kwa kutokuwapo kupasa kwake ila ikiwa kuua huko ni kwa haki ya kutekeleza hukumu ya mahkama. Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kwa amri ya nguvu, mwepuke haya yaliyokatazwa ambayo akili ya maumbile inakwambieni mwepukane nayo ili nanyi miatia kilini hayo. Wala msiyatumie mali ya yatima ila kwa njia iliyobora kabisa ya kuyahifadhi na kuyakuza. Naendeleeni hivyo mpaka huyo yatima afikie umri wa uongofu, atapoweza mwenyewe kuendesha mambo yake barabara. Hapo tena ndipo mpeni mali yake. Wala msipunje vipimo na mizani kwa kupunguza mnapotoa, au kuongeza mnapochukua. Bali pimeni kwa uadilifu kama mwezavyo. Na mwenyezi mungu haikalifishi nafsi ila kwa kadiri iwezavyo bila ya karaha. Na mkisema neno katika kuhukumu au ushahidi au habari au mfano wa hayo basi msikengeuke mkache waadilifu na kweli. Bali hakikisheni kusema sawa bila ya kuzingatia mahusiano ya jinsi yani uke na ume au rangi au jamaa au shemeji. Wala msitengue ahadi za Mwenyezi Mungu alizochukua kwenu kwa taklifu wala ahadi zilio baina yenu wenyewe kwa wenyewe katika mambo yaliyofungamana na maslaha yaliyoruhusiwa kisharia. Bali timizeni ahadi hizi zote. Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kwa kutilia mkazo mjitenge na yaliyokatazwa. Na mkumbuke kuwa sharia ni kwa ajili ya maslaha yenu. Wala msiiache njia niliyokuwekeeni kwani hiyo ndiyo njia iliyonyoka itayokufikisheni kwenye mafanikio ya duniani na akhera. Bali fuateni njia hii wala msifuate njia nyingine za upotovu alizokukatazeni Mwenyezi Mungu ili msije kufarikiana mkawa makundi makundi na mapande mapande ya madhehebu na vyama na mkawa mbali na njia Mwenyezi Mungu iliyokaa sawa. Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kwa amri ya nguvu ili msije mkamkhalifu yeye. Na tulimteremshia Musa Taurati kwa kumtimizia neema mtu aliyesimama msimamo mwema katika mambo ya dini. Na tuliteremsha kwa kueleza wazi kila jambo katika mafunzo yaliyonasibiana na watu wake. Na ni uongofu kwendea njia iliyo sawa na rehma kwao kwa kuifuata. Na hayo ni hivyo ili wana Israeli waiamini siku ya kukutana na Mola wao mlezi, siku ya kiyama na kuhesabiwa kwa mambo walioamrishwa kuyafanya.